a wannan masallaci na ahlus sunna wani jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi a jihar katsina inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma don raya wannan wata mai albarka da karatun alkur'ani da kuma ƙoƙarin fito da ma'anonin alkur'ani idan ba manta ba a jiya mun fara karatu a cikin suratun juma'a kuma mun tsaya ƙarshen aya ta hudu za mu tashi akan aya ta biyar Allah subhanahu wata'ala zai zargi yahudawa a ayar da za mu tashi wanda aka ba su a taura, amma suka yin aiki da ita a taura ɗin don wannan ya zama izina gare mu mu da aka ba alƙur'ani to kada mai irin abin da yahudawa suka yi na wasan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 sune yahudawa at-taura shine littafin da aka ba annabi Musa alaihi salatu waɗanda aka ba wannan littafi. na attaura aka ce ga yanan su yi aiki da shi sun malam ya ha? sai ba su yi aikin da shi ba ailan ya amalu bi ma ha ba su yi aiki da abin da ke cikin attaura ɗin ba min na na'atihi sallallahu alaihi wasallam ba su yi aiki da abin da ya zo a cikin attaura na siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka falan da shi ba su yi imani da shi ba wala bil ahkamil maktuba fi biha min al awamir ba su aiki da hukunce-hukuncen da ke ciki ba wanda aka rubuta na ayi da na abari walam ya amalu biha ba su aiki da ita ba to Allah ya ce misalin su ka himari ya asfara misalin su yayi kama da jaki ya halula asfara wanda ya ɗauko manyan littattafai asfara ai kitaban ko kutuban shi ne su. Allah ya ce bi isa mafalin ƙaunin labi na kaddabu bi ayatin lashi tir da wannan misali na mutanen da suka ƙayyata ayoyin Allah wallahu la ya hadin ƙaunar zalimin Allah subhanahu wata'ala baya shiryar da mutane wanda suke azzalimai to a wannan ayar Allah mai girma da ɗaukaka yana zargin Yahudawa zargin da Allah ya musu shine an ba su littafi sun yi aiki da littafi Allah ya ba annabi Musa a taura don a karanta musu su aiki da abubuwan da ke ciki na hukunci madadin su aiki da shi sai suka yin aiki da abin da ke cikin attaura ɗin daga cikin abubuwan da suka ƙaryata suka yin aiki da shi akwai siffofin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda suka zo a cikin attaura a cikin attaura an ba da siffofi na manzan Allah cewa annabin ƙarshen da zai zo ga siffofinsa yana da siffa kaza yana da siffa kaza da annabi ya zo sun ga wannan siffofin amma sai suka iya imani da shi kaga ba su yi aiki da wannan sufofi da aka ce musu ba haka sauran hukunce-hukunce wanda aka faɗa a cikin littafin na a yi da na a bari, duk sai suka iya to sai Allah ya ce to misalin su yi kama da na jaki jaki ne aka ɗoro masa manyan littattafai yadda waɗannan littattafan ba za su yi wani amfani ga wannan jakin ba to haka ita ma attaura ba za ta yi wani amfani ga yahudawancin ba ashe duk al'ummar da ta aje littafin annabin da Allah ya aiko mata shi to wannan al'umma ta yi kama da jaki wanda ya dauko littafi littafin bai da wani amfani bai da wata rana kenan a gare shi da haka ba zai samu shiriyar Allah da ke cikin wannan littafin ba sannan ba sai ya samu dacewa ba da sakamako mai kyau a gobe kiyama wannan shi ne abinda Allah ta'ala ya faɗa game da yahudawa ƙarshe ya ce tir da wannan misali wanda aka bada nasu a rasa abinda za a yi misali da mutum da shi a ce sai jaki kaga ai abin ya ci baya sannan Allah ta'ala ya siffanta su da da jahilci da zalunci yace inna Allah la yahdi qaumaz zalimin lalle Allah mai girma da daukaka baya shirye da mutane wanda suke azzalimai wannan haka Allah ya kusanta su a nan da jaki amma a wani wurin ma abinda Allah ya nuna mana dabba ma ta fi su Allah ya ce ula'ika kal an'ami bal hum adallu ula'ika humul ghafilun Allah ya ce su kamar dabbobi suke sai Allah ce kai bar ma wannan maganar kuma adallu su ma suka fuka cewa akan dabba Allah ce waɗannan mutane ne wanda suke rafkanannu don haka misalin na na yahudawa da ba su yi aiki da attaura ba gara ma jakin da aka ɗora makaya a kansu to kaga wani irin ci baya ne gara jakin balhum a gallu gara jakin ma wanda aka ɗora ma littafai da wanda ya yin aiki da littafin da Allah ta'ala ya sauko ta hanyar wani annabi daga cikin annabawa to Allah ta'ala ya tsare irin wannan kwatancen ya zo a hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisan abdullahi dan abbas wanda imam ahmad ya rawaito ya fitar a cikin muslim nashi al-imam ibn kasir ya kawo a tafsirin sa karkashin wannan ayar manzon Allah yake cewa man takallama yawmal juma'ati wal imam yakhutubu fa huwa kamathalil himari yahmilu asfara والذي يقول له أنست ليس له جمعة manzo Allah ya ce duk wanda ya magana ranar juma'a wal imamu liman yana huduba sai yayi magana manzo Allah ya ce to misalin wannan shi ma kamar misalin jaki ne wanda ya dauko littafi saboda ni ya san ba a magana ai sai kuma yayi kaga shi ma bai aiki da abin da aka azaba shi ba to yayi kama da wancan yahudawa shi ma kamar jaki ne ya dauko littafi ya ƙun lahu ansit wanda kuma ke kusa da shi yace ne da Allah ba da shiru ana hudu ba laysa lahu jumatun mamalacin shi ko bai da juma'a Wanda sai yake nuna mana haɗarin yin magana a lokacin da ake gabatar da hudu ba ta sallar juma'a da haka abin da ke sunna ne da an zo masallaci aka samu ana hudu ba shiru ake ba a sanyin magana Allah shirin da ni. to sai Allah ya ce ni gaba قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين Allah ya ce kul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin anan kuma Allah mai girma da dokaka ya kira yahudawa Allah ya ce kul ya ayyuhal ladzina hadu kace ya ku waɗannan waɗanda suka ce mun tuba su ne wa suka ce mun tuba su ne yahudawa mun gane waɗansu malamai suka ce ana ce musu haka ne saboda su ne suka ce sun tuba lokacin da suka yi bautar ɗan maraƙi daga baya suka ce sun tuba ai hudna ilallahi ai tubna ilallahi fa huwa istihza'un bihim bi qawlihim hadha iblam ya'malu bi muktadahu wannan kamar an musu abin gani aka kira su da yaku waɗanda suka ce sun tuba domin da suka ce sun tuba din, ai ba su daina abin da suka ce sun tuba din, ba sun ci gaba da yi to Allah ya ce ya waɗanda suka ce mun tuba su ne yahuda in za'amtum annakum awliya'u lillahi idan kuna riya cewa ku ne masoyan Allah ku ne majibantan Allah min dunin nasi koma bayan mutane cewa ku ne Allah ya fi so ba sauran mutane ba annas anan ana nufin manzon Allah da jama'arsa ai in kuntum tazumuna annakum ala huda idan kuna cewa ku ne ke kan shari'a wa anna muhammadan wa ashabuhu annabi muhammad da sahabbansa ala dalalatin su kuma suna akan bata shine ma'anar in tazu in da antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas idan kuna riya haka din fatamannawul maut ku kira mutuwa ku burin mutuwa nan ku burin mutuwa ba wai ce mu mutu ba a waɗansu malamai kamar imam ibn kasir yana cewa abinda ake nufi idan da gaske abinda kuke faɗa cewa kuke kan gaskiya manzon Allah yana akan batashi da mutanensa. to fada udil mauti ala zalimin min alfiyatain in kuntum sadiqina ku yi mubahala ku ce da mu da muhammadu duk wanda yake akan ƙarya Allah ya ɗauki rayuwarsa shi ne ma'anar fataman nawul maut in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke ku ne ke kan gaskiya to in kun isa ku ce haka kun fahimta ku ce haka ne in kun isa ku ce da mu da muhammadu da mutanensa duk wanda yake akan ƙarya Allah ya ɗauki rayuwarsa shi ne ma'anar in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin in dai ku da gaske kuke mun fahimta a sannan a wata kaulin kuma aka ce abinda ake nufi da wannan ai in sadaqtum fi za'anikum annakum awliya'u lillahi wal wali yu'thiru al-akhirati wa mubtada'uha al-maut fatamannawhu aka ce abinda aka ce su yahudawa su ne suka ce su ne majibintan Allah har ma suka ce in an je lahira ma lahirar ta su ce aka suka fara a bakar ko kul in kanin da kuma darul akiratu inda lahi khalisatan min dunin nas kaga abinda suka ce kenan suka ce su a lahira lahira ta su ce domin su ke kan addinin Allah su ne masoya Allah su Allah ke su haka an je lahira su ne ke da aljanna su ne ke da kaza da ni'imomin aljanna da ni'imomin lahira ba musulmai ba to tunda kun ce lahira kuna da garanti ku 'yan aljanna ne to kun tsaya duniya kuna wahala ku ce lahirin mana cikin aljanna ku ji ni'imar aljanna din to ita kuma lahira in za a fara zuwanta daga yana ake fara ai da mutuwa ake fara to tunda kun ce haka to ku yi burin mutuwa mana ku roƙi Allah ta'ala ya kashe ku don ku je cikin ni'imacin da kuke cewa ta ku ci inda gaske kuke to da aka yi musu wannan challenging din shiru sai Allah ya bayar da amsa Allah ya ce ni wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin Allah ta'ala ya ce wala yatamannahu abadan har abada har duniya ta daga ba za su taba yin wannan burin ba na mutuwa bima qaddamat aydihim kuma saboda abinda suka aikata na laifi su sun san da sun mutu suka je wurin Allah ka ba su za'a to kaga za yi fatan mutuwa ma su? ba za su ba wallahu alimun bizalimin Allah bizzalimin Allah shine masanin waɗanda suke azzalimai a can bakara cewa suka yi walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihi a can sai Allah ya ce wallahu alimun bizzalimin ba za su yi wannan ba sannan a bakara Allah ya nuna cewa yana da gaskiya abin da zai hana su yin burin mutuwa saboda an jarabce su da san rayuwa an jarabce su da san duniya duk duniya ba wanda ya fi bai hude tsoron mutuwa bai san mutuwa shi dai a rayu kawai shi ne Allah ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku Allah ya ce yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin su ɗayan su kiba ce shekara dubu a duniya kuma zai zo ya dade a duniyar kuma komai ba wannan shi ya ba son mutuwa Allah ce to saboda wannan ba za su taɓa yin burin mutuwa ba amma Allah yana sanar da abin da suke aikata su azzalimi dan haka ba sa son mutuwa gudun mutuwa ma suke duk inda suka ji an ce za a yi mutuwa sai su gudu duk inda suka ji alamun akwai alamun mutuwa wurin sai su gudu shi yasa ba son jihadi ba son kaza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 ta zo ta cin muku idan kuka mutu kuma summa turadduna ila alimin ghaibi wash shahada za a maida ku zuwa ga masanin gaibin nan abin ya boyu da abin da ya bayyana Shi ne Allah ta'ala fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan Allah ta'ala zai ba ku labarin abin da kuka aikata zai ba ku labarin abin da kuka aikata da haka ita mutuwa ba a guje mata duk inda mutum zai shiga mutuwa sai ta bi shi ta dauko shi aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda mutum yake mutuwa sai ta bi shi Allah ce kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai sai ta dandan mutuwa haka ita mutuwa ma wani lokaci lokacin da kake guje mata to lokacin kake nufar inda take kana in ka kana tunanin mutuwa nan sai ka ce bari in yi nan to mutuwa tana nan kana gudun nan zaka je ka haye mata haka ita mutuwa take ya zo a wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake da labarin cewa wata rana annabi Suleiman yana zaune a majalisarsa inda yake bada karatu fadis inda yake bada mulki inda yake bada karatu kuma yana shugabanci sai ga mala'ikan mutuwa ya zo mai ziyara mala'ikan mutuwa amma a siffa ta mutane yasu a siffa mutane da haka wanda ke wurin ban san mala'ikan mutuwa bane ya zo suka gaisa da annabi suleiman to da suka gaisa da annabi suleiman sai ya kura ma wani mutum iri. ya ta kallon wannan mutuna ya ta kallon wannan mutuna ya ce kawai mutumin nan sai ya ce ma annabi suleiman ya annabin allah a taimaka min a sa iska ta kai ni bayan duniya annabi sulaiman bai ce me za ka yi ba bai ce me ya faru ba kawai sai ya sa iska kun san shi annabi sulaiman an hore mai iska kawai za a wuri kawai sai ya ce iska ta kai mutane to kawai sai aka kwashi mutunan na aka kai shi ƙarshen duniya aka aje shi sai bayan wani lokaci ne mala'ikan ya dawo wajen annabi suleiman sai yake ba shi labarin cewa wannan zuwan da ya yi wannan mutum da yake ta kallo yana kallon shi ne yana mamaki ya ce domin a rakon ɗin shi wannan mutumin zai mutu kuma can ƙarshen duniya za a ɗauki rayuwar shi domin shi an mala'ikan mutuwa in an ba shi rakon ana gaya mai inda kowa zai mutu inda mutum ma zai san inda zai mutu ba shi ma mala'ikan bai san inda mutum zai mutu ba sai dai a rakon za a ce wani ɗan wani a daidai wuri kaza za ka ɗauki rayuwarsa wani ɗan wani daidai wuri kaza sai a ba shi tayin da wuri to shi in tayin ɗin ya kawai can zai tafi to a lokacin ba yana kan hanyar tafiya shi ne na zuwa can bayan duniya ya biyu wajen annabi suleiman sai kuma ya ga mutumin na aure to shi ne sai yake mamaki to shi wannan mutumin ta ya za a yi can yanzu in ɗauke shi amma tun da al'amarin allah ne kawai ya san da ya tashi daga nan wurin kawai can zai nufa ya san da yadda za a yi zai ga mutumin na a can mutumin nan sai ce a kai shi kaga da ya san can da za a ɗari ya ce a kai shi sai ana ajiye shi mala'ikan mutuwa na isa wurin kawai zarar to ita haka mutuwa take duk lokacin da mutum yake guje mata to a lokacin yake haye mata nan an ce yahuda ba sa son mutuwa musulmi suna son mutuwa su na su musulmai suna son mutuwa aba mai son mutuwa ko to sai dai ne na hudawa shi ya fi tsanani su 'yan duniya ne kawai ɗari bisa ɗari shi ya sai aka ambace su amma mutuwa annabi ya ba da labari wata rana annabi musa yana zaune sai mala'ikan mutuwa ya zo wurin shi a mutum ya zo da ya zo annabi musa bai gane shi ba kaga sai ya bayani ya ce mashi barka da zuwa bako ne eh bako ne tuware ne sai ya ce mala'ikan mutuwa ne kawai annabi musa da ya daga hannu ya kwashe shi da bari, annabi ce sai da ya cire mai ido guda ce kawai ana zaune sai ka zo ka ce ga haka manzo Allah ya ba labari manzo Allah ya ce tun daga lokacin har yanzu mala'ikan ido da yake gani to kaga annabi ba kenan to su annaba mala'iku na zuwa wurin sa dan kawai yanzu ya ce ba mala'ikan mutuwa ne ka ce barin bare <laughs> Allah shi da to sai Allah ya ce ni ga ya أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نعم to bayan da Allah ta'ala ya bayyana mana yahudawa sun aje a taura ba su aiki da ita ba aka yi mana bayanin cewa suna ma cewa su ne masoyan Allah Allah ya ce to inda gaske ne ku kira mutuwa Allah ce ba za su yi fatan mutuwa ba har abada saboda abin da suke aikatawa sannan aka sanar da mu cewa mutuwar da suke kokarin gujewa to za su riske ta a gabansu to bayan nan sai Allah ta'ala zai yi wa musulmai tambihi cewa mu kada mu yi abin da yahudawa suka yi hukunce-hukuncen da Allah ya sabkar mana a al'ur'ani mu ƙoƙari mu kiyaye mu kwatanta to daga cikin hukunce-hukuncen da aka sabkar mana wanda ake son mu kula da su mu tsare akwai sallar juma'a to shi Allah sai ya magana akan sallar juma'a Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a idan an yi kiran sallah kiran sallar da ake ranar juma'a Thank you. ya yi zina amanu ya kuma su imani iza nudiya lissalati idan an yi kiran sallah min juma'a juma'ati kiran sallar ranar juma'a nan ranar juma'a ana nufin sallar juma'a kuma kiran sallah a nan ana magana akan kiran sallah na biyu wanda liman ke shigowa masallaci a kiran sallah gaban liman idan an ƙara kiran sallah a yi hudu ba to shi ake yi ba kiran sallah na farko ba wanda muke ce ma kiran wanka da hausa to ba shi ake nufi ba shi wannan kira na biyu ko na farko ɗin na wanka wasu malamai ma suna cewa a zamanin manzan Allah ba a yi shi a zamanin na abubakar ma ba a yi shi ba a zamanin na umar ba a yi ba sai a zamanin na usman a lokacin mutane sun yi yawa sai zama to in an yi kiran nan waɗansu mutane ba sa ci kuma kun lokacin ba makarfon ba lasifika. to sai sai na usman ya sa idan lokaci ya kusa a je cikin kasuwa a kiran sallah sai a tunatar da 'yan kasuwa cewa lokacin sallar juma'a ya kusa sai kowa ya tafi ya wanka daga nan sai a tafi masallaci idan lokacin kira kuma ya yi sai a sake yin kiran sallah lokacin liman ya shigo masallaci to nan da aka ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a to kiran na ake nufi wanda ake gaban liman Allah ya ce idan an yi wannan kiran sallah to fas'au ila zikrillah to ku taho ku bar duk abin da kuke yi ku taho zuwa ga ambatan Allah shi ne fas'au ila zikrillah a zikirin lahi a nan wasu malamai suka ce hudubar nan da za a yi ita ce zikirin lahi waɗansu malamai kuma suka ce a sallar ai asala ita sallar da za a yi ita ce allah ya kira da zikiri a nan mun gani da haka kalmar azzikiru tana zuwa da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani daga cikin ma'anoni ta zo ta zo da ma'anar hudu ba ta zo kuma da ma'anar assara zai kowanne zai iya shiga da haka Allah ya ce fas'au nan da aka ce fas'au ba ana cewa ku yi gaggawa ba domin idan za a to sallah ana son a to cikin nutsuwa abinda ake nufi shine duk abin da kuke yi da an yi wannan kiran sallan to ku aje shi sai ku taho zuwa ga sallah ko ambatan Allah ku ba kenan a cikin nutsuwa, bayan kun yi wanka kun yi shiri da dubban sallar juma'a Allah ya ce wazarul bai'a ku bar ciniki ai utruku ku bar duk wani abu wanda ake kullawa ashamil li kulli amalin gaira amali sala wanda duk wani aiki ya shiga cikin banda aikin sallah da haka al'aqdi duk abin da ake kullawa a wannan lokacin ya haramta ana ƙulla ciniki ko wazarul bai'a idan aka yi ciniki a daidai lokacin da aka yi kiran sallah na biyu din nan to wannan cinikin haramtaccen ciniki ne malamai sun yi saɓani cinikin ya yi ko za a buɗe shi a malikiya sun ce cinikin bai ba sai an buɗe shi misali an yi kiran sallah na biyu sai wani ya sai abinci zai ci ko kuma ba abinci ba ya sai wata haja suka yi ciniki da wani to idan aka kama su idan akwai 'yan sandan musulunci a nan suna ciniki ta masu za'i? idan aka wasu gaban alkali za a ce ga sun yi ciniki bayan an yi kiran sandar juma'a sai alkali ya ce ni aka saya kaza aka saya nawa aka saya naira kaza sai a ce maɗan kasuwar mai da mai kuɗin shi sai mai da mai kuɗin shi ina kayan suke mai da kayan shi ka gani amini an ɓata cinikin to sai a sallame su Alƙali kuma yana iya musu tahzir a ce to tun da kun yi wannan shi wannan dan kasuwa a mai bulala uku shi wanda ya saya a mai bulala biyu misali sai a dan yi musu bulala na a ce gobe ka ku kara kun shi ne wajen ne ku bar ciniki amma cinikin da yana da alaka da sallar juma'a din to shi wannan babu laifi Ne yana da alaka ka zo masallaci ba ruwa amma ga wani yana sai da fiye wuta kana son ka saya ka yi alwalla babu laifi kana iya sai saboda wannan cinikin yana da alaka da sallar da za'a kun fahimta ko kuma express ne za ka hau ya kawo ka masallaci ka makara kaga wannan cinikin da za ku kulla da ɗan express yana da alaka da sallar kana iya hauwa? amma duk cinikin da bai da alaka da sallah wazarun a Allah ya ce a bar shi sannan malamai suna kiyasta duk abin da ake kullawa wanda ba ciniki ba shi ma ya shiga ciniki me ake kullawa wanda ba ciniki ba kamar aure idan aka daura aure a irin wannan lokacin daurin auren bai yi ba sai an sake wani mun gane in dai lokacin an yi kiran sallah na biyu liman ya hau mimbar ya fara hudu ba, duk wani abu da shi ake to kuma malamai suna cewa kakkaf a awa 24 musulmi a wannan lokacin ya kawai aka ce ya bar aiki mun gane shi yasa masu cewa a sa juma'a ta zama ranar hutu wasu malamai suka ce ba hutu to ai ana ma kiristoci hutun ranar lahadi to in kiristoci suna yi mu ma sai mu ce sai mun koda babu shi a addinin mu mun gani amma wasu malamai suka ce idan an kalli maslaha ta zamantakewa ta daidaito to babu laifi amma ba za a ji cewa addini ne ya sanya a wannan hutun ba sai dai saboda saboda siyasa ta rayuwa irin ta ƙasa kamar abin da yake faruwa yanzu ko ga an ce an bayar hutu wai har ya zama abin magana wajen kiristocin najeriya wai yanzu wai har gwamnatin tarayya wai tana cewa tana magana da jihohin da suka yi hutu ina haka minista karama ta ilimi ta ce wai suna magana da gwamnoni kan wannan hutu ban san abin da ya sa suka samu wannan hutu kuma wai hutun nan ba bana aka fara yin shi ba shekara da shekaru fa ana hutun nan amma duk ba ta shi magana ba sai yanzu to muna ƙara kira ga gwamnonin nan guda hudu kan gwamnan da ya ji tsoro ya janye wannan magana ko tinubu zai magana ku tsaya cewa yaran ku sai sun yi hutu cikin azumi kar ku yadda wani ya tsorata ku ko wani ya faɗi waɗansu maganganu ku ce kun janye ku tsaya kuma da yawa muna nan muna jira mu ga wanda zai kai wannan magana kotu magana kotu za ta ce ina aka yi laifi a ciki Allah ya shirye da mu to in ba dan saboda irin wannan siyasar ta ƙasa ba to da zai mu ce a'a musulunci bai ce a yi hutu ba Allah ya shirya da ni da haka Allah ya ce a bar ciniki a bar kasuwa a bar kulla duk wani abu wanda yake kulla shi ake har sai an gama sallar juma'a wannan kuma yana nuna maka ne muhimmancin sallar juma'a sallah ce wanda su ake a ranar nan musulmi su tattaru shi yasa ma aka sa mata juma'ar aka sanya mata ranar juma'a ranar haduwa manufarta shi ne al'umma su haɗu gaba ɗaya a wuri guda ai kun ga ana haɗuwa unguwa unguwa ko ranar eh, sallar asuba 'yan unguwa za su haɗu a masallacinsu ‘yan azahar ta zo 'yan unguwa za su haɗu a masallaci to yanzu a sati sai aka sa haɗuwa ta gari sai gari a haɗu duka a masallaci guda sai a yi sallah ana zumunci wani ba ka ganin sai ranar juma'a ranar juma'a sai ta haɗa ku sai gaisa sai ku yi sai aka sa haɗuwa ta al'ummar gari gaba ɗaya su haɗu a masallacin iri sau biyu a shekara sai aka sa haɗuwar musulman duniya gaba ɗaya a wajen aikin hajji wanda yana nuna maka yadda musulunci yake son haɗa kan 'ya'yansa wannan kuma yana daga cikin manufofin sallar juma'a shi yasa muke son mai amfani da wannan dama mu kira ga musulmai kar su rosa wannan manufar ta sallar juma'a yadda ake buɗe masallatan juma'a yanzu a garuruwa da dama abin ya yi yawa kuma yana neman ya raba kan al'umma sai ga masallaci can tsallake kuma wannan ga masallaci nan juma'a ke kuma nan juma'a ke kuma a kira ɗaya a me wannan baya da ba shi ne manufar sallar juma'a ba to yanzu abin ya zama ruwan dare ko ina yanzu ma abin da ake son a maida so ake ma masallatan kan salawa duk a maida su masallatan juma'a yanzu akwai garin da a nan arewa ne ana manuna ana magana aka ce a cikin garin akwai masallaci sama da 250 inda ake juwa sama da 250 masu kudi suna taimakawa wajen hura wannan matsalai mutum sai ya zo ya ce masallacin juma'a yake so ne ba zai je ya gano inda ake bukatar masallacin nan ba sai ya ce a wuri kaza ke so ai ko da a wurin akwai masallaci ba zan so ba da misalai ba akwai dina irin waɗannan musulata wanda muke samun wannan matsalar da su to yana da kyau al'ummar musulmi ta gane manufar juma'a an yi ta ne don mutane su dinga haɗuwa amma ya zama to kowace unguwa an yi masallacin juma'a ke kenan ɗan wannan unguwa ba za a je su haɗu da wancan unguwar a zumunci ba wannan muna ganin ba daidai ba ne ba kuma ya kamata al'umma gaba ɗaya ta ji tsoron Allah musamman su malamai in aka bude masallacin kai an kira ka cewa ka zo sai ka ce ba ka yi saboda bai daidai ba to amma sai ga masallaci nan ga masallaci akwai masallatan da aka tsana in aka ce za a yi sallah lokaci guda karatun zai dinga shiga cikin karatu kuma a ƙira ɗaya dole sai dai aka saba lokaci akwai masallatan da na sani ga masallaci nan ga masallaci darasi ma wannan na tsakanin magariba da isha'i ba a yi rana ɗaya domin idan aka ce a yi rana ɗaya karatun shiga zai dinne sai ka rasa wanne za ka ji shurin sai dai masallatan suka zauna to mu za mu karatu ranar litinin ku ba za ku yi ba mu za mu karatu ranar laraba ku ba za ku yi ba aka raba ranakun. gidan da ya kawo wannan son zuciya ne Allah ya shirya da mu da haka Allah ta'ala ya ce da an yi kiran sallar juma'a to a bar ciniki a bar komai a tafi zuwa masallacin juma'a don a bayar da wannan sallah ta juma'a Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin hakan shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun inda kun san haka sannan mu kuma masu zuwa sallar juma'a wata musiba da ta faɗo mana shine raina sallar juma'a da muke ta muke raina sallar juma'a ba ma zuwa sallar juma'an nan da wuri sai an kusa fara sallah wannan ba daidai bane ba muna barin lada mai tarin yawa kuma tana wuce muna barin falala mai yawa tana wuce manzon Allah a hadisi ya ce duk ranar juma'a Allah yana aje mala'iku bakin kofar masallaci suna rubuta sunan mai shigowa karka cewa zai gaya mun sunana an yi programming ɗinsu da ka shigo kawai za su yi rikodin wani ɗan wani ya shigo amma manzan Allah ya ce da an fara kiran sallan nan wanda liman ke shigowa waɗannan mala'ikun sai su rufe sai zo su zauna suna jin hudu ba wannan listin su za su ɗauka su kai ma Allah ga attendance na yau in ka zo bayan wannan lokacin sunanka baya ciki ba kai asara ba kai asara a wani hadisin manzon Allah ya raba sa'ar zuwa juma'a gida shidda ya ce wanda yaje sa'a ta farko kamar yayi sadaka da raƙumi wanda yaje sa'a ta biyu kamar yayi da sa wanda yaje sa'a ta uku kamar yayi da rago mai ƙaho wanda ya je sa'a ta hudu kamar yayi da kaza wanda ya je sa'a ta biyar kamar yayi da kwai na kaza din wanda ya zo sa'a ta shida bai saraka ko daya ba kana zaune gida an yi saraka raƙuri baka zo ba an yi ta sa kai kana gida aka zo rago baka zo ba aka zo kaza ka ki zuwa aka zo kwai ko kwan ma ba za ka zo ka samu shi ba ka ki zuwa an gaba ka zo <laughs> Me wanda da Allah ko ba wani abu kake ba kuma inda za a gane da gangan muke kin zuwa da cewa za a yi an raba sa'an nan shida wanda ya zo sa'a ta ɗaya miliyan ɗaya wanda ya zo sa'a ta biyu dubu ɗari biyar wanda ya zo sa'a ta uku ɗari biyu da hamsin wanda ya zo sa'a ta hudu ɗari wanda ya zo sa'a ta biyar dubu hamsin da Allah wa zai je amshi dubu hamsin <laughs> kowa sai amshi miliyan ɗaya <laughs> to mun san kuɗi ba mu san lada ba to wannan shi ma ba daidai ba ne ba sai ga masallacin juma'a har lokacin da liman zai fara hudu ba ba kowa amma yana cikin huduban nan sai ga wannan ya zo sai ga wannan ya zo sai ga wannan ya me zai faru ƙarshe sai ga masallaci ya cika akwai limamin juma'a da yake ce min kamar da zamu gani nan gaba ya zo zai fara hudu ba za a kira sallah sai ya leko sai ya ga masallacin mutanen da ke sahun farko ba su kai mutum sha biyu ba a malikiya kuma sun ce ba a fara juma'a sai an kai mutum sha biyu har da hudu bai kaga ba za a fara hudu ba ne sai mutane sun kai sha biyu sai dai lare ce to malam sai dai kaɗan zauna in an ƙi da kai sha biyu na gaya mata sai ko ba ɗakin liman ya zauna in ya ɗan gaji sai ne ko ya ce ya za ce saura mutum biyu <laughs> na wani lokaci sai ya dan lebo haka aka dinga zuwa wan ba zuwa can da aka ce alhamdulillah an kai mutum sha biyu sai ya ce ya fara hudu ba ya ce abin da ya bashi haushi kuma kayan ya gama hudu nan gaba masallacin ya cika har waje ana samu sai a rai shi yake cewa kawai su waɗannan mutane duk idan suka tsaya ne suna gida sun ƙi tahowa sai sun ji an fara akwai waɗanda yanzu ba su an samu suna ‘yan ƙumu ake ce musu ‘yan ƙumu kasan can ƙarshen liman zai ce umu ila salati to su daidai ne suke shugaba su ne yan umu wanda su ko sun zo masallacin za a tsaya wata inuwa sai sun ji liman yana to ya ce umu ila salati sai su shugo to wannan shi ma ya kamata mu gyara ya kamata mu gyara wannan Allah ya shirya da mu amma Allah ya ce gaba فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في العرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تسأل الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا اللي ba الله Allah ya ce daidai wannan lokacin ne kawai ake cewa aji aiki na ma'aikaci zai rufe ofis ya tuho masallaci ɗan kasuwa ya rufe shago ya taho kowa ya aji abin da yake ya taho masallaci to sai Allah ce fa idza qudiyati salatu da an ƙara sallah liman ya ce assalamu alaikum kai azkar sai Allah ce fantashiru fil ku koma ku a bayan ƙasa wabtagu min fadlillahi ku nema daga arzikin Allah littijarati ɗan kasuwa ya tafi kasuwa dan ofis ya koma ofis kowa ya ya ci gaba da neman sa an ɗage hutun da aka bada wabtagu min fadlillah ku nema daga arzikin Allah mun gane hada huwa al-farqu bayna al-muslimina wa ghayrihim fal islamu jama'a ad-dunya wal akhirah fasara hukuhuma fi shar'i wahidan wa kullu amalin fil islami ala muqtada shari'a ibadatun fala utlatu fil islam illa bi qadarin ragaba wal haja bi khilafi baqil adyan fasabad inta yahud mahrumun fihi al amal illa lil ibada wa kadhalika al ahad inda nasara fal muslimu kullu amalihi a mara bi muqtada al shari'a wa huwa ibadatin walidhalika qala Allah ta'ala wannan magana shi bala Abubakar gume magana da muke cewa in yahuda suna hutu ranar asabar kiristoci suna ranar lahadi mu musulmi ba za mu ce a sa mana hutu ranar juma'a ba domin allah bai ce mai hutu ranar ba mun gane shi ya ce abin da ke addini duk aikin da ya dace da shari'a shi ne addini so ranar juma'a in ka fita neman kuɗi addini kake yi in sallah ta yi ka zo kai sallah in ka gama sallah ka koma duk addini ba wai hutun addini ba ne ba mun fahimta so mun dai bayani wannan ɗazi Allah ya ce wazkurullaha to kuma idan an tafi neman kuɗin nan kar kuma aminta da Allah kar kuma neman kuɗi ya shagaltar da mutum sai Allah ya ce wazkurullaha a ambaci Allah zikiran kasiran ambato mai yawa la'allakum tuflihun idan kun yi haka za ku rabauta duniya da lahira mun fahimta don haka idan an ƙara sallah kuma kowa ya koma neman kuɗinsa amma idan an koma neman kuɗin nan ka aice neman kuɗi aice neman kuɗi kuma an manta da lahira in ana neman kuɗin kuma a sake tunawa da Allah ai ambatan Allah in lokacin sallah ya adawa ai sallar da asar a sake komawa in magariba ta ya adawa ai sallar magariba a sake komawa shine musulunci Allah ya shirye da mu to a ƙarshen wannan surai sai Allah ta'ala ya bamu labarin wani abu da ya faru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a Allah ya ce wa iza ra'au tijaratan wa iza ra'au tijaratan aw nahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين to wannan abin da ya faru ya faru ne a wata juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana hudu ba sai ga 'yan kasuwa sun shigo da kayan kasuwanci haja an hito daga ƙasar sham ko daga wata kasa dai da kaya a daidai wannan lokacin suka shigo madina sahabban nan da ke masallaci da suka jihar harguwar 'yan kasuwa to kila wani ya ba da sabtu wani yana son ya sauri ya fara kamawa tun tunda an kawo kayan kamawa ake sannan sai a yi ciniki to waɗansu daga yawa daga cikin sahabbai sai suka taya suka tafi wurin 'yan kasuwa ɗin nan sai aka bar manzan Allah daga shi sai mutum shafi. biyu insha Allah ya sabkar da wannan ayar don a gyara musu wannan kuskuren da suke to amma nan kar wani ya tunanin cewa ana hudu ba sahabbai sun watsi sun fi son duniya da kada addini kenan suna da uzuri a wancan lokacin an ce kamar da abu da ya rawaito farkon musulunci ana yin hudu ba ne sannan a yi sallah daga baya a sallah ake fara yi sannan a yi hudu ba a sallar juma'a kamar yadda ake a idi kun ga a idi ai sai an fara yin tsalla sai a yi hudu ba to da juma'a ma haka ake yi sai an fara yin sallah in an gama sai a tashi a yi hudu ba mun gane to an yi sallar ana hudu ba ne 'yan kasuwa suka shigo amma malamai suka ce idan da a to daga baya sai Allah ya canza hukuncin sai aka ce a fara yin huduba sannan a yi sallah to idan da sai an fara yin hudubar ne malamai suka ce ba a tunanin wani sahabi zai tashi ya gudu dan an kawo kasuwa ba a yi sallah ba shi ya tafi wurin kaya mun gane sannan cikin sahabban nan sha biyu da suka tsaya akwai sayyidina Abubakar akwai sayyidina Umar sai waɗansu sahabbai su goma wannan kuma shi ne mutum sha biyu suka tsaya shi ne malikiya suke cewa sallar juma'a ana fara ta ne aƙalla da mutum sha biyu abin da ya sama da sallar da ita hudubar idan da liman zai yi hudubar da mutum sha biyu an zo za a kabbara sallah sai mutum biyu suka tafi wani uzuri ya fidda su ba za a yi sallar juma'a ba sai an jira mutum biyu sun zo in aka jira aka jira ba su zo ba to sai dai a juya a yi sallar azhar kowa ya ce gida mun gane idan kuma mutum goma suka zo masallaci aka yi ta jira aka yi ta jira mutum biyu ba su zo ba to sai dai a zahar a ce gida mutum sha biyun nan ban da liman sai an kirga mutum sha biyu mamu inda liman su sha uku to daga wannan ne malikiya suka fitar da wannan hukuncin a ban da liman inda liman sha uku hmm. Allah ta'ala ya ce ya yi yi na'am Allah ya ce wai za wai za menene wai za ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha ka ambata yayin da suka ga yan kasuwa sun shigo da kaya in faddu ilaiha sai suka fita suka tafi wurin waɗannan yan kasuwa wata rakuka qa'iman Allah ce sai suka barka kai annabi sai kana hudu ba nan da Allah ta'ala ya ce wata rakuka qa'iman malamai suka ce wannan ya nuna hudu ba a tsaye ake yin hudu ba a tsaye ake yin ta da idan liman ya zo zai hawo mambari. hawo mambarin nan sunna ne saboda manzon Allah a zamanin sa fisa minbari yake hawa ya hudu ba da can kafin a yi masa mambari yana rike sanda lokacin ba mambari, to sai ya rike sanda ya tsaya a tsaye to da aka fara samun ci gaba wani sahabi ya sassaƙa mai mumbari mai matakai guda uku to sai aka kawo mumbarin masallaci to sai aka ce daga nan sai manzan Allah ya aje sanda shi yasa za ga wasu limaman suna rike sanda to abinda malamai suke cewa ita sanda ana rike ta ne in ba mumbari amma idan akwai mumbari ba a rike sanda ba a haɗa mumbari da sanda a lokaci guda shi yasa za ka ga waɗansu limaman ba sa riƙe sanda in sun hau mumbari waɗansu kuma ko sun hau mumbarin suna riƙe sanda suna kallon cewa ko da an hau mumbari ɗin za a riƙe sanda wannan duk ɗaya ne ko liman ya riƙe sanda ko ya riƙe sanda ko kai ya riƙe sanda hudu ba ta yi abinda ne wannan yake nuna hudu bar ana yin ta daga tsaye ne a hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya yi hudu ba ta farko yana zaunawa sai kuma ya tashi sai ya kawo hudu ba ta biyu in ya ƙara huduba ta biyu sai ya zo ya sallah wa mutane ita huduba malamai suka ce abubuwa biyu ake so ta kunsa ta ƙunshi ya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a samu wa'azi a cikin a samu wa'azi a wannan ne ya sanya malamai suka kalli muhimmancin hudu ba saƙo ne ake turo wa mutane na mako-mako nasiha da faɗakarwa a ƙarƙashin wannan suka ce idan aka samu mutane ba sa jin larabci ko waɗanda ke zaune suna jin hudu ba mafi yawancinsu ba su jin larabci to babu laifi ana iya fassara musu waɗansu malaman ba suka ce ana ma iya ta gaba ɗaya da wani yare ba da larabci ba to shi yasa za ga waɗansu masallatan idan an yi da larabci sai a zo a fassara da yaren da mutanen suke ji don ya zamanto mutanen sun ɗauki saƙon da ake so a isar musu da haka hudu ba tana da matukar muhimmanci shi ya sanya manzon Allah ya ce in ana hudu ba kar wanda ya yi magana mun karanta hadisi da to Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu ma inda Allah abinda ke wurin Allah khairun min Allah wa min at-tijara shine yafi fa'idar da za su samu da kuma hajar da za su samu ta kasuwanci wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin mai azurtawa to kaga daga nan sai aka taka musu birki yanzu ko da 'yan kasuwa sun zo ana hudu ba to ba za su kama hanya su fita ba sai aka kawo mu huduban nan dokoki da ƙa'idoji aka sanya wanda malamai sun tattauna wannan altifan fito da sauransu cewa ba a surutu in ana hudu ba ba a tsallaka wuyan wani in ana hudu ba ba a kaza idan ana hudu ba duk ga sunan malamai sun yi bayani a cikin littafansu daban-daban to wannan shine ƙarshen wannan sura suratul juma'a idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi sura ta gabanta ita ce suratul munafiquna abinda muka karanta da daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladar da baki da inda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya mana afwa kuma ya yafe mana baki da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki musamman halin rashin tsaro mu ƙara yin addu'a mu roƙi Allah subhanahu ta’ala ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu da jiharmu da dukkan sauran garuruwa da jihohi na musulmai wannan kashe-kashe da ake yi muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshensa satar mutane da ake yi Allah ya kawo mana ƙarshen ta kai mana maganin masu ɗaukar mutanen nan Allah muna roƙon ka maido mana da zaman lafiya da aminci a cikin jiharmu da sauran jihohi na musulmai baki ɗaya mu ƙara sanya dattijo birgediya janar maharin tsiga cikin addu'a yanzu kusan kwana talatin da 35 kenan tunda aka zo aka ɗauke shi har yanzu ba wata magana mai inganci wadda za ka ce shi an tsaya a kanta mutumin nan dattijo ne mai taimakon al'ummarsa ne sannan mai taimakon addini ne kamar yadda mun sha yin bayani kuma Abin abinda yake ba mu mamaki shi ne yarda har yanzu mu ba mu ji gwamnati a fito ta ce wani abu ba har yanzu mutunan da ya bauta ma ƙasa kamar yadda suke cewa soja ne ya yi shekara talatin yana soja sai da ya kai mukamin brigadier janar ya rike mukamai daban-daban mukaminsu na ƙarshe-ƙarshe wanda akan sayarta shi ne darakta janar na nysc so kaga ya ba ƙasa gudunmuwa Su irin wannan mutum ne a ce an zo an ɗaukai kuma a ce har yanzu ba a ji wani abu ya fito daga gwamnati ba ba gwamnatin jiha ba ba gwamnatin tarayya ba muna ganin wannan akwai sakaci a ciki haka muna amfani da wannan kafa mai kira ga gwamnatin jihar katsina ƙarƙashin his excellency malam umar dukkuraɗa don allah a taimaka gwamnati sa baki cikin al'amarin dattijan nan a taimaka dattijan nan ya dawo gida gwamnati ya duk abin da ya kamata wanda za ta iya yi a yi magana da jami'an tsaro a yi magana da duk wanda ya kamata a yi magana a bi hanyoyin da za a bi a samu a kubutar da wannan bawan allah don ya dawo zuwa ga iyalansa haka in za a magana da gwamnati tarayya ne a yi duk inda ya kamata a yi magana ya kamata mu ji abin gwamnatin jiha ta ce mu ji abin mai girma gwamna ya ce akan wannan al'amari a taimaka a shiga cikin wannan maganar don a samu a kubutar da wannan dattijo kuma muna ba da shawara a yi magana da iyalansa domin rahotanni suna nuna cewa har yanzu iyalan sun ce ko jaje ba wanda ya masu jaje a bangaren gwamnati domin muna ganin dattijo irin wannan a kama shi to ya kamata ko da jaje ne a ce gwamnatin jiha ta shirya delegate an je an samu iyalan mutanen nan an jajanta musu an ba su tabbaci da ƙwarin gwiwa cewa gwamnati na yin wani abu don ganin cewa an fito da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan saƙo ya isa kuma Allah ta'ala ya ba su ikon ɗaukar mataki wanda ya dace don ganin an kubutar da wannan bawan Allah sannan abu na biyu akwai ƙungiyoyin da wannan bawan Allah yana cikinsu akwai arewa consultative forum memba ne a ciki yana cikin masu bada da gudunmuwa sannan akwai katsina elders forum to su ma sun ɗanyi shiru amma dai alhamdulillahi sun yi bayanai a arewa consultative forum ta yi magana haka ita ma ƙungiyar da tijai na jihar katsina su ma sun yi magana amma abin da ya ba mamaki yadda aka kwace wajen kwana talatin ba su yi magana ba amma dai da a ce ba a yi ba gaba ɗaya ko da a makarare babu laifi da haka muna jinjina musu akan maganganun da suka yi kuma Allah ta'ala ya sa maganganun su tasiri wannan dattijo a samu a kubutar da shi idan ana kama irin waɗannan mutanen ana yin shiru to kowa fa kama za a yi kuma a babi na adalci in an kama talaka muna nuna damuwa mutum an kama wanda yake ma ba talaka babba irin wannan to shi ma za mu damu mu kuma muna kallon amfaninsa a cikin al'umma mun shayin bayanin irin gudunmuwar da muka san yana bada musamman ga addini so muna addu'a muna kuma ƙara roƙon Allah ta'ala ya kubutar da wannan dattijo Allah ya maido da shi zuwa ga danginsa da iyalan cikin aminci a duk inda yake Allah ka tsare shi ka kare mutuncinsa ya Allah waɗannan miyagun mutane da suke wannan ta'addanci Allah ka fallasa su ka tona musu asiri Allah kar ka cika musu abin da suke nema akan wannan ta'addanci وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين